Vai, esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Nárnia. <laughs> Ó, é o bicho, hein? Oh, nanana, oh, nanana. A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar nanana. Oh, nanana, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo soltar nanana. Vai, oh, nanana, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar. Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar. Te chamava de gostosa, era mordida sem parar. E além de tudo, tu que quis terminar. E além de tudo, ela quis me largar. E hoje em dia não dá. Caramba, ZK, vai. Oh, na. oh, na mas Nós mina louca e doida querendo sentar Segurou? Oi, então solta, bate, dá seca Então só, não vai E aí seca, solta a batida e de novo na a maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar na na na olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar. Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar. Te chamava de gostosa, era mordida sem parar. E além de tudo, tu que quis terminar. E além de tudo, ela quis me largar. E hoje em dia não dá. Caramba, ZK, vai! Oh, nanana, oh, nanana. A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar. Nanana, oh, nanana. Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo se dar. Então solta, bate, dá a seca. Então só, não vá. E aí, seca, solta a batida.